خب بسم الله الرحمن الرحیم درس سی و سوم المفعول لأجله او له مفعول لأجله یا مفعول له 182 ما هو المفعول لأجله مفعول لأجله اصلا چه هست 183 ما هي احوال المفعول لأجله وما هي احکامه حالات مفعول لأجله چه هست و احکامش چه هست 184 ماذا يشترط في المصدر حتی یصح نسبه مفعولا لاجله چه چیزی شرط هست در مصدر تا منصوب بودنش به عنوان مفعول لاجله صحیح باشد چه چیزی در مصدر شرط هست تا منصوب بودنش به عنوان مفعول لاجله صحیح باشد ستهشتد المفعول لأجله هو مصدر يذكر بعد الفعل لإيضاح سببه نحو وقف الجند إجلالا للأمير میفرماید که المفعول لأجله مصدر است که بعد از فعل ذکر میشه مصدر است که بعد از فعل ذکر میشه جهت بیان کردن و روشن کردن سبب اون فعل میخواد اون فعل سببش رو واضح کنه مانند وقف الجندو سرباز ایستاد خب این مصدره که اجلال باشه ذکر شده تا اون سبب فعل رو ذکر بکنه اجلالا امیر به خاطر اکرام احترام کردن کی امیر امیر بله پس این خیلی بحث ساده است اجلالا مفعول لاجله ما هست منصوبه فائده إجلالا مفعول لأجله لأنه يوضح السبب الذي من أجله وقف الجند میگه اجلالا مفعول لأجله هست يوضح یوضح بله واضح میکند سببی را که به خاطرش جندی ایستاده است سرباز ایستاده است و علامته وقوعه فی جواب لمه این علامتش چه هست همین هست که در جواب لما درست که واقع بشه مثلا من میگم لما وقف الجند شما میگی وقف الجند اجلالا للامیر اجلالا للامیر پس علامت شناختش همینه که در جواب لما واقع میشه در جواب چی؟ 183 إذا كان المفعول لأجله مجردا من ال والإضافة فالأكثر نسبه میفرماد زمانی که مفعول لأجله حالا حالات شو داره توضیح میده میگه زمانی که مفعول لاجلی الف لام نداشت مضاف هم نبود پس اکثرین حالتش این است که منصوب بشه مانند زینت المدینه تو اکراما للملک شهر تزیین شد به خاطر اکرام شاه آه؟ پس اینجا که الفلام نداره و مضاف هم نیست اکثرا این است که چه بشه منصوب بشه و یجر رو علا قلتین میگه و کم هم پیش میاد که چه بشه مجرور بشه, و کم و کم است که مجرور بشه من امکم لرغبت فیکم جبرو و من تکون ناصریه ينتصر بله من امکم لرغبة فیکم جبر من تکون ناصریه ینتصر. اینجا لرغبتن میبینیم که مصدر ما با وجود که الفلام نداره اضافه هم نیست باز هم چی شده؟ مجرور شده ولی میگه مجرور شدنش کم است اکثر این است که چی میشه؟ منصوب میشه خب میگه هر کس قصد شما را بکند تا نیکی برای شما بکند پیروز می شود و من تکون ناصریهی ینتصر و هر کسی که شما یاری دهنده او باشید پیروز می شود چی می شود؟ پیروز و ان کان مقرونا به الف الاکثر جره بالحرف اما اگر مقرون به الف لام باشه این مصدر میگه اکثر و ارجح اینه که چی بشه مجرور مجرور بشه مانند اصفحو انهو للشفقت علیه از او گذشت میکنن به خاطر دلسوزی بر خب اینجا لشفقتی میبینیم که لام داره ها مجرور بخاطر با حرف جر لام هم چه شده مجرور شده پس هر کجا که الف لام داشت با حرف جر مجرور میشه و ینصب علی قلتین و کم پیش میاد که منصوب بشه یعنی زمانی که الف لام داشته باشه مانند لا اقعد الجبنه عن الهجائی میگه نمی نشینم به خاطر ترس از جنگ نمی نشینم به خاطر ترس از جنگ که اینجا الجبنه با وجود اینکه الف لام داره میبینیم که منصوب شده اصل این بود که زمانی که الف لام داره چی بشه مجرور بشه و ان کان مضافا جاز فیه الامران على السواء اما اگر مضاف باشه یعنی مصدر ما مضاف باشه هر دو مسئله به شکل مساوی درش جایزند یعنی هم نصب و هم جر مانند تصدق تو ابتغاء مرضات الله صدقه دادم به خاطر رضایت الله که اینجا ابتغاء مضاف به مرزات هست منصوب شده و روش حرف جر نیومده میتونیم مجرورش کنیم بگیم تصدق تو لابتغاء مرزاتهی لابتغاء یا لابتغای مرضات الله خوب که اینجا بله به شکل مساوی میشه منصوبش کرد و میشه مجرورش کرد فائده ولا بأس من جره مطلقا بغیر اللام من حروف التعلیل و من و فی نحو قتل الجانی بذنبه بگه و مشکلی ندارد از مجرور شدنش مطلقا بدون لام با حروف تعلیل دیگر با حروف تعلیل دیگر مانند با و من و فی مانند قتل الجانی به کشته شد جنایتکار به سبب گناهش که اینجا به وسیله با مجرور شده ذبتو من الشوقی زوب شدم به سبب شوق ها که اینجا به وسیله من شوق مجرور شده قتل کلیب فی ناقت کلیب به سبب شطوری کشته شد اینجا با حرف فی مجرور شده 184 یشترط في المصدر حتی یصح نسبه مفعولا لاجله ان يكون من افعال القلوب شرط هست در مصدر برای اینکه منصوب شدنش به عنوان مفعول لاجله صحیح باشد یک از افعال قلوب باشد منظور از افعال درونی از اونایی که افعال چه هستند درونی نفس درون هستند مفهما علتا و علت رو بفهماند مشارکا لعامله فی الوقت والفاعل مشارک باشد با عاملش در وقت و فاعل در فاعل یعنی هم یک وقت انجام گرفته باشند و هم فاعلشون یکی باشند و مخالفا له فی اللفظ و در لفظ هم با فعل چی باشه؟ مخالف باشه مانند لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق بله تمام شرایط داره پس خشیت مفعول لأجله و منصوبه تمام شرایطو داره یعنی از افعال قلوب هست خب ترس چیز درونیه علت رو میرسونه فرزندانتون به خاطر ترس فقر نکشید و در وقت و در فائل با هم چه یکی هست حالا در فایده اینا رو میفهمونه میگه فایده انفات حکم من هذه الاحکام اگر حکمی از این احکامات چندگانه که شرایطی که بیان شد میگه فوت شد اگر یکی از این شرایط نداشت جرب به حروف تعلیل در اون صورت با حرف تعلیل مجرور میشه که من و لام مانند حرف تعلیل مانند من و لام فتقول لا تقتلوا اولادكم من املاق نکشید فرزندانتان را از فقر چرا اینجا املاق روش اومده به خاطر اینکه املاق از افعال درونی نیست از افعال قلوب نیست لذا روش من اومده لانه ليس من افعال القلوب واتيتك لحاجه آمدن پیش تو بخاطر خاطر نیازی میگه لان المجرور ليس مصدرا چرا اینجا حاجتن روش لام اومده منصوب نیست گفته بود که اگر این شرایط رو نداشته باشه منصوب نمیشه جایز نیست شرط برای منصوب شدن شرط قرار داد خب حاجتن اینجا منصوب نیست به خاطر اینکه مصدر نیست و کل یوم لاکرام ایاک غدا خب اینجا وقتشون یکی نیست اومدم امروز پیش تو به خاطر اکرام کردن من تو را فردا ببین اومدن امروز ولی اکرام کردن فرداه وقتشون یکی نیست, نیست. به خاطر این پس اکرامی به وسیله لام مجرور شده لاکرام مصدر ما به وسیله لام چی شده مجرور چون شرایطو نداره و اکرمته لاکرامه ایای اینجا هم اکرام کردم او را به خاطر اکرام کردن او مرا اینجا هم شرایط نداره چرا؟ چون فائل یکی نیست فائل تو من هستم و فائل اکرامه او هست بله, بله. و ادبتوک لتأدیب امثالك ادب کردم تو را به خاطر ادب کردن امثالت اینجا چرا روی تعدیب لام اومده به خاطر اینکه تعدیب با ادب تو لفظشون یکیه لفظشون چیه ریشهشون یکیه لفظشون یکیه بله تعدیب با ادب تو یکی هست